فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي ياسنت أسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العلي العظيم हाणे सूरत तहरीम आहे मदनी आहे ऐं हिन मंझि ॿारहं आयतूं आहिनि ऐं ॿ रुखू आहिनि हिन मंझा तूं छो हराम करीं थो जंहिंखे हलाल कयो अलाह तोला कहिड़ी ॻाल्हि आहे तूं चाहीं थो राजपोर पंहिंजेशक अलख़ ऐं बेशक मुक़ररु कयो अलाह लाइ अजाया कसम खया हुजनि त हर हर قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم खोलण हलाल कर वल्लाह मौलाकुम ऐं अलाह हामी आहे अव्हां जो वहुअल अलीमुल हकीम ऐं उहो ज़्यादा ॼाणंदड़ आहे दानाई वारो हिकमत वारो आहे वैज़ा वैज़ असरन नबी यादि कर उन वक़्त खे जॾहिं असरन नबी लिकाई अल नबी पाक सलाहु वसलम इलाहाबादी हदीसनि कंहिं पंहिंजे कन सां का हिकिड़ी ॻाल्हि लिखाई का न खोली आहे ॻाल्हि ऐं ज़ाहिर कयो उन खे अलाह नबीअ ते त ॼाणायाई कुझु उन मां ऐं मोहं मोरियाई कंहिं मज़ा कुझु कंहिंखां यानी ॻाल्हि जो पूर पूरी न ॿुधाई ॻाल्हि जो को हिसो ॿुधाई जॾहिं ॿुधायई बीबीअ खे सगोरीअ खे हुन चयो त कंहिं ख़बर ॾिनी तोखे या قال نبعني العليم الخبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایو ته مکه اونه بدایو آهي جوکو عليم آهي خبير آهي علم واري واري خبر رکندل مکه يا گال بدایي آهي ان تتوبا الى الله فقد سغت قلوبكما ॿी ॿिनि सगोरनि खे फरमायो जे ताली ॿई तौबा कंदियूं आहिनि हज़रत आयश रज़ी अलाह ताला ऐं हज़रता सां पंहिंजो ॿई हुयूं प्यारनि प्यारनि जूं धीअरूं हुयूं हज़रत बकर सिद्दीक़ जी धीअ हज़रत आयश रज़ी अला उमत मोमिननि जी माउ ऐं अफ़सा रज़ी अलाह ताला हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला जी धीअ निहारी सगोरी अलाह हुननि खे बख़्श करे असांखे बख़्श करे उन्हनि जे सदके में अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना इला सिरात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين हीअ तमामु नाज़ुक ॻाल्हि आहे मतिलबु त हुन में माण्हू खे पंहिंजो तमामु तकवा ऐं परहेज़गारी ऐं पंहिंजो अदब जी ॻाल्हि आहे अदब जी मक़ाम आहे रसोल जिन अज़वाज़ मुतहरात जूं ॻाल्हियूं आहिनि मतिलबु त हिकिड़ो पंहिंजो पाण मज़ जेके तमामु सीक्रेट क़िस्म जूं राज़ मखफ़ी ॻाल्हियूं जेके आहिनि से पधरियूं कयूं अलाह ताला ख़ुराशी में पोइ असांखे न खपे त असीं उन्हनि ते जरहक करियूं उन्हनि ते तादील करियूं उन्हनि ते पंहिंजो हीअं करियूं हूअं करियूं त अहिड़ियूं अड़ियूं असां त खे ॼण को इहे इहो बरक़त आहे अलाह ताला जी मोकिली आहे जो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं था त जीअं असां सिखूं त भई पंहिंजे फैमिली में रह रहणो आहे त पंहिंजे अहिड़े नमूने सां इहे ॻाल्हियूं थींदियूं अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं थींदियूं उन लिहाज़ खां <clears throat> माण्हू पर हुन में अदब मरहूस ख़ातिर रखिबो के पोइ बेद बि कनि था हज़रत इमाम गज़ाली अबू हामिद मोहम्मद गज़ाली जो भाउ आहे अहमद गज़ाली त हुन तमामु हिकिड़ो ॾुखियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो जंहिंजे करे पोइ मतिलबु त लिहाज़ खां पोइ कटिजी वियो हलियो अहमद गज़ाली खे केरु थो सुञाणे सवाइ शीअनि जे शिह हुनखे खयो बीठा आहिनि छो जो हुन अफ़्साह ऐं हज़रत आयशा जे मुताल को ख़राबु लफ़्ज़ चई छॾियो को अहिड़ो ॾुखियो लफ़्ज़ इस्तेमालु करे छॾियो जो हाणे खयो बीठा आहिनि हुनखे खे पर ख़बर कोन्हे सिंधियुनि खे त आहमद गज़ाली केरु हो छा हो ऐं पाण उहो सुफ़ियुनि खे खणी खयो आहे हुननि खे हाणे अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि न कजे जेका मतिलबु ॻिची में पई पइजी वञे हली अदब मतिलबु हूस ख़ातिर रखिजे पर पाण में घर जूं फैमिली जूं आहिनि सलाहूं कनि थियूं पाण में ईअं था कयूं ॿुधाईंदा पोइ हाणे उहा ॻाल्हि बि ईंदी पोइ वरी तफ़सील सां उहो ॿुधाईंदासूं छा कहिड़ो वाकियो आहे पर अदब जो मक़ामु आहे हुन हुनमां ॻाल्हि न कजे जेका अलाह ताला हुननि खे चवे थो ॿिन्ही बीबीनि सगोरनि खे उमहातुल मोमिननि खे इन ततूबा अल अलाह जेके अलाह ताला ॾांहुं तौबा कंदव इन मतिलबु त अहिड़ी गुस्ताखियूं न कयो पंहिंजे रसूल पाक सलाह सां इन ततूबा अल अलाह फ़क़द सगत कुलूब खुमा त लड़ी पियूं दिलियूं तव्हां जूं ऐं वइन तज़ाहरा अलाए भई जेकॾहिं अवी पुठभराई कंदियूं पाण में हिकु ॿिए जी हुनजे ख़िलाफ़ फ़ अलाह हूअ मौला पो अलाह हुनजो मौला आहे ऐं जिब्राइल हुनजो मौला आहे हुन सां साथी आहे हुनजो मददगारु आहे व साल हल मोबिनीन ऐं मोबिन मां जेके सालि आइन से हुनजी पुठि बराई रसूल पाक सलाह जी करण वारा आहिनि वल मलाइक ऐं मलायक सभु हुननि जे पुठि बराई करणु वारा आहिनि बाज ज़ालिक़हीर हुन खां पोइ आहिनि पुठि बराई कंदड़ सभई मतिलबु त रसोल सलाहु को हिकिड़ो कोन्हे ख़िलाफ़ु जी ॻाल्हि त करियो ताला चाहे सॻो तव्हांखे नबी पाक जेको आहे तव्हांखे छॾे ॾिए तलाक ॾेई छॾे ऐं त बदिलाए तव्हांजे बदिरां ॿियूं सुठियूं आज़वाज़ मुतहरात ॿियूं ॾिए हुनखे ख़ैर मिन खुन तव्हां खां वधीक सुठियूं भलियूं मुस्लिमात जेके हुजनि मुस्लिम मुस्लमान हुजनि फ़रमान बरदार हुजनि मोमिनातिन मोमिनूं हुजनि यकीन वारियूं हुजनि कान ता थ पढ़ंदड़ हुजनि ताइबा थियनि तोबा कंदड़ हुजनि ताइब तौबा ताइब हुजनि आबिदा बानप वारियूं हुजनि इबादत करण वारियूं हुजनि साए हाथियुनि रोज़े रखंदड़ हुजनि सही बातियुनि रनर हुजनि वबकार आहिनि कुंवारियूं हुजनि जंहिंजो मतिलबु त अलाह ताला हुनखे केरु ॾेई सघे थो तव्हां तव्हां एतिरो पंहिंजो दादलियूं आयो हिन अलाह मुंहिंजी انف سخم پان کے کو انف سخم علیم پانے اولاد کے گھر والوں کے گھر کے بات کے زالین کے بارے کے نارا باہ ہاں بچاؤ یعنی جانم کے باح کا ہاں، پانے پان کے اولاد کے گھر والوں کے بچاؤ وقود حناس اجارت جنوب بار ہے انسان ای پتھر جن کا بار ہے الحا मलाए बीठल चौकीदार जेके हुन ते ॾंडो खण बीठा आहिनि सिक्योरिटी ऑफिसर थियो भले हिजारत अलाए सख़्तु शौक़ु क़िस्म जा मलाइक जेके बीठा आहिनि शिदा उहे नाफ़रमानी नथा कनि जेको अलाह ताला हुननि खे अमर कयो आहे हुनखे ईअं कोन कंहिं ते राम करे चवंदो आहे अलाह त हीअं चयो आहे पर आउं हीअं थो करे छॾियां हीअं कोन कंदा अलाह ताला जी नाफ़रमानी करण वारा न आहिनि जेको हुननि खे हुकुम आहे बसि उहो ईअं ई कंदा जीअं रोबोट अॼुकल्ह कंदा वञो रोबोट खे जेको चइबो ई कंप्यूटर जेको आहे रोबोट उहो अनुभव वी ते त वीह ते लॻ न त ज़हर ते कोन अथव पर त जीअं चइबो हुनखे तीअं कंदो जीअं हुननि खे हुकुम कयो वञे थो तीअं कनि था हक़ हुकुमर जी इन इराफ़ी नथा कनि हुकुम जे बदिरां वरी ॿी का ॻाल्हि करे छॾनि चए त हीअ जेको आहे असां हिन खे नथा कयूं जे हिनखे वारो कयूं अलाह ताला जेको हुकुम कयो आहे बसि अलाह ताला पंहिंजी मफ़त करे पर मतिलबु त सभु कंहिंखे सोचणु घुरिजे त अलाह ताला ॾाढो आहे ऐं हुनजा मलाहिक जेके आहिनि पंहिंजे पंहिंजी मर्ज़ी ते कोन हलनि हुनखे जेको हुकुम थींदो तीअं कंदा हिन यानी क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि खे चयो वेंदो काफ़रनि खे जेके जहन में मोकिलिया वेंदा तिन खे चयो वेंदो त पंहिंजे हे काफ़र हाणे अॼु बि न करियो इंतज़ारु न पंहिंजो उहो न करियो ऐं इन मां तुंहिंजो तव्हांखे जेको बाहि में मोकिलियो वियो आहे तव्हांखे जेका जुज़ा ॾिनी वई आहे तव्हांखे जेको बदिलो ॾिनो वियो आहे उहो मां तव्हां मलून उमेदु आहे त सुॻोई रब पाक तव्हांखे तव्हांजो रब ऐं इहो युकिर अनकुम सुम तव्हांजो मेटाईंदो बदिल बदिले छॾींदो ये मदायूं जेके आहिनि मदायूं मेटे छॾींदो इहो कफ़िर सई सयात कुमु तव्हां सयात सत बुरायूं तव्हांजा गुनाह तव्हांजूं मदायूं मेटाए छॾींदो खेल कुम जन्नातिन तजरीबिन तहत थियल अनहार ऐं दाख़िल कंदो तव्हांखे बाग़नि में वन थियूं जंहिंजे हेठां वाहियूं नहरूं अनहार आमनू माहू उन ॾींहुं जंहिं ॾींहुं अलाह ताला ख़्वार न कंदो पंहिंजे नबीअ खे ऐं न जेके ईमान वारा आहिनि उन्हनि खे अलाह ताला ख़्वार न कंदो अल अला आमनू माहू ऐं जेके ईमान वारा आहिनि उन सां गॾु नबी पाक सलाह सभ सां गॾु उन्हनि खे ख़िज़ीअ न ॾींदो उनखे शर्मिंदगी न ॾींदो हाणे इहा सूरत आल इमरान में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 बेशक तूं कुदरत रखंदड़ आहीं सग रखंदड़ आहीं ताक़त रखंदड़ आहीं यानी जाहिदारे ई नबी पाक सलाह वसलम काफ़रनि सां जहाद कर जाहिदिल कुफ़ार बल मुनाफ़िक़नाफ़िकनि सां जहाद करं कर सख़्ती सां पेश अचु नरमे नरमाई सां काफ़िरनि सां नरमाई सां कर मुहम्मद रसूल माहू अी कर वाह ऐं जहानम हिननि जो उन्हनि जो जहान उनजो जो जॻह जेका आहे जहानम आहे उहा बेसल मसीर ऐं बुछड़ी जॻह आहे उहा पहुचण जी दरा बल हाणे त मिसाल थो ॾिए अल्ला ताला टिनि क़िस्मनि जे औरतुनि जो हिन सूरत में ऐं चौथीं नंबर चौथीं क़िस्म जी औरत जो सूरत तबती द हाबी इलाप में हाणे पहिरियों मिसाल कफ़र जेके का काफ़र आहिनि उन्हनि काफ़रनि जे जो मिसाल ॾिनो अल्ला ताला अमरत नूहिनि अमृत लूत हज़रत नूह अलाम जी ज़ाल ऐं हज़रत लूत अल जी ज़ाल भई ॼण काफ़रनि जे ख़्याल वारियूं हुयूं मतिलबु नबी पाक जे ख़्याल सां न हुयूं हुनजे दीन ते न हुयूं कानता तहत आबदाइन मिन इबादिन आहे असांजे बाननि जे मज़ा असांजे ॿाननि मज़ा जेके ॿ आहिनि हज़रत लूत अलाम ऐं हज़रत नूल इस्लाम उन्हनि जे हेठां हुयूं यानी उन्हनि जे जो ज़ालूं हुयूं उन्हनि जे मिन इबादिन आहे साले साले बाननि मज़ा हुयूं उन्हनि जे हेठां हुयूं फ़ुक़ानताह पोइ हुन ख़्यानत खे इन माने में जो हुनजे दीन ते न हुयूं हुन दे ॿई ॼणियूं काफ़र हुयूं फ़क़ानत अहमा फलम योगनि आहे मिनल लाह अला शइनि पोइ उन्हनि खे कंहिं बि शइ जेको आहे सो टारे न सघिया गनी गनी न करे सघिया इस्तख़ना न थियो हुनजो मिन लाश आहिनि अलाह खां कंहिं शइ आहे हुन रुख न रोकियो जो हुनखे अज़ाबु अचे मतिलबु त जॾहिं काफ़र आहिनि त पोइ काफ़र हिन में मिसाल ॾियणु हज़रत हफ़्ज़ा ऐं हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अनहुमा उहे काफ़राणियूं कोन हुयूं नबी पाक सां शामिलु हुयूं नवी पाक जे दीन ते हुयूं नबी पाक जे ईमान ते हुयूं क़ुर ते हुयूं हुन हुन हुनजो मतिलबु त हिते अलाह ताला मिसाल ॾिनो आहे उन्हनि जो त काफ़र बि ईअं थी सघनि था हाणे इहो मतिलबु इहो कोन्ह त को रुख हिन तरफ़ आहे ख़्याल जो त उहे काफ़रानियूं हुयूं पोइ हुनखे काफ़रानी जे मिसाल ॾिजे अलाह मोफ़िलना वर हमना वर ज़ुकना पोइ हिन सख़्तु ॻाल्हि अहिड़े क़िस्म जी न करे خانتا خانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا वकील दाख़िली ऐं उन्हनि खे चयो वियो त दाख़िलु थियो जन में पंहिंजो जेके जन में दाख़िलु थियण वारा आहिनि उन सां गॾु अलाह लज़ीन आनू जेकी ईमान वारा आहिनि तंहिंजे लाइ मिसाल आहे औरतुनि मज़ा कहिड़ी औरत जो अमृत फ़िराओ फिराओन जे ज़ाल हाणे उहे हू उहो नबी पाक हुयो हुननि जो मुंहिंजा मुड़ुस न बि हुआ पर हुन जी ज़ालूं जेके असीं ईमान वारियूं न हुयूं हिकिड़ो मिसाल इहो थियो ऐं हाणे मिसाल अचे थो जो उहे घर वारियूं आहिनि मतिलबु त अलाह मसलज़ीन अल आत फ़िराओन फ़िराओन जेको आहे सो ख़ुदि काफ़र आहे पर हुनजी घर वारी जेका आहे हासिया रज़ी अलाह ताला मुस्लमान आहे हज़रत मूसा खे पालियो वॾो कयो हुनजे ईमान ते दीन ते हुई हुन رب मुंहिंजा مجلا ठाहे घर तुंहिंजे जन्नत मझ मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो घरु उहो नजनी मिन फिराओ न व अमल ई ऐं फिरोन खां मूंखे निजात ॾे ऐं उन अमल खां मूंखे निजात ॾे यानी उन अमल सां जेको वास्तो न आहे मुंहिंजो जेको हू सताए थो वञी साहिल खे ऐं कुफ़ुर करे थो नबी पाक सलाहु मुस्ल इस्लाम जो अमल ई व नजनी मिनल क़ौम ज़ालमीन ऐं हिन ज़ालिमिन जे क़ौम खां मूंखे निजात ॾे हाणे इहो ॿियो मिसाल हो जो हुनजो मुड़ुसु काफ़र हो ऐं पाण घर वारी जेका सभु मोमिन हुई मुस्लमान हुई हज़र फिरहान जी ज़ाल हज़रत आसिया अलाम खां पोइ मिसाल त ॾिए त जेको पाण माई भली ऐं सुहारी ऐं पंहिंजे हुनजो ख़ानदान घर वारा जेके आहिनि से बि सुहारा सोई भलारा मरियम अबनत इमरान आसनत फर्ज़ हा उहा मरियम न इस्लाम जेका आहे इमरान जी धीअ हुई इमरान जे ख़ानदान मा हिकिड़ो त आल इमरान जेको आहे मूसा जो ऐं हारून जो पीउ जेको आहे सो इमरान हुन नालो उहे लवी जे औलाद मज़ा आहिनि वरी हेठि अची हिन जो साॻी फैमिली पोइ साॻिया नाला रखनि था जीअं असीं रखंदो वॾे नालो ॾाॾा जो नालो वरी ॾाॾी जो नालो वरी ॾाॾी जो नालो वरी ॾाॾा जो नालो वरी रखनि था हर हिकु जनरेशन में त इन करे वरी हीअ जनरेशन जेको आहे आज़त मरियम जी जेको पीउ हुयो वालिद साहबु हुयो जेको हज़रत मरियम जो उहो उनजो नालो इमरान आहे इन करे आल इमरान आल इमरान हुतां खां मथां शुरू वठिजो आहे हितां खां शुरू ॿिन्ही खां हीअ इबनत इमरान इमरान मरियम इबनत इमरान इमरान जी धीअ अलथी आसनत फ़र्जा जंहिं बचायो पंहिंजे ओगर खे पर फख़ना फ़ी रूह अञा पोइ असां उनमें अॼु पंहिंजो अमर विधोसीं यानी हज़रत ईसा आल इस्लाम पैदा थियो हुन में وصدقت सदख़त ربها मा ते रब हा ऐं मञीदी हुई उहे अकाम पंहिंजे रब जा व ई वकानत मिनल ख़्वानि थियनि ऐं जा जेके हुकुम हूंदा अहकाब कुतुब माना लिखियलु किताब जेको माना हुकुम अहकाम जेके अलाह ताला वटि अचनि था पोइ वरी लिखियलु हुजनि या न हुजनि हुनखे चइबो कुतुब अलकु मुस््याम त हाणे को किताब हुन वक़्तु कोन लथो तुरान जो जेको असांजे हथ में आहे मसफ़ हिन सूरत में कोन हो हुन वक़्तु ज़बानी हुयो कुतुब इन माना में आहे त असां तव्हां लिखियो आहे लिखियल जी माना में तव्हां ते हुकुम कयो आहे तव्हांखे फरमान कयो आहे अमृ कयो आहे तव्हांखे तव्हां ईअं कयो कुझ बि वानत मिनल ख़ानतीन उहे कानतीन मञा हुआ निमाज़ पढ़ंदड़नि मञा सगोरियुनि मञा हुई हाणे चोथों मिसालु औरतुनि जो जेका पाण बिछड़ी हुई ऐं हुनजो मुड़ुसु जेको घर वारो जेको सो बुछड़ो हो उमिरि जमील जेका ज़ाल हुई अबू लहब जी जेको चाचो हो पंहिंजो हज़रत मुहम्मद पाक सलाहु सही असलो ऐं हुनजी ज़ाल बि हुनजी घर वारी उमे चवे